كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد ثم من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo prošli put završili jedan dio, dakle 64. godine po Hirži. Večera ćemo dakle, nastaviti 64. i onaj 65. godinu po Hirži. 64. godine smo, između ostalog zadnjih vijesti koje smo prenijeli, spomenuli, jeste e, vladavina Muavije, Ibn Jezida, Ibn Muavije i rekli smo da je on ubrzo preselio jer je bio bolestan, iako je bio e, bogobojazan i da jednom riječu kažemo možda bolji za muslimane, Allah najbolje zna šta je bilo dobro za muslimane, bio bolji od svoga, dakle, oca Jezida. Međutim, bio je čak što više i spreman da preda vladavinu Hilafet, iako su oni bili, dakle, to kraljevstvo koje je nagovijestio Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam, prvi kraljev u islamu, njegov djed Moavija, radi anhu arda, i bio je spreman da preda hilafet Abdullah ibn Zubeiru. Isto kao što je Hasan predao kome? Moavi. Sve s ciljem da se šta? Zaštiti krv ili prodjevanje krvi i da zaštite životi muslimana se spriječi prodjevanje krvi među muslimanima. Jer su ove godine, i Ibn Kethir ovdje kaže, onaj, e, dakle, u večerašnjem ovom dijelu ću to uspomenuti, da nastale godine uh, e, senovatul fiten, godine fitni, smutni, gdje su onaj sve više i više se dijelili muslimani, borili se za vladavnu, za vlast i onaj ulazili sve veći i veći razor međusobno. Mi smo, dakle, onaj, prošli put, kažem, govorili da je nakon jezida smrti njegov sin Moavija nastavio sa, sa vladanje jedno kratko vrijeme, a da su njegove vojske od jezida Ibn Muavije opkolile bile, odnosno htjele su da opkole onaj, e, me, e, ona, Meku kao što su opkolili Medinu i njihov ulazak u Medinu, sjećate se šta smo prošli put govorili. Kada se vratio Husein Ibn Mejre Sekuni sa vojskom i Šama, e, Ibn Zubair je već se ustoličio onaj, u Mekki i okolini, dakle Meki i Hidžazu, a u Medini je postavio svoga brata Ubejdullah ibn Zubeira. Njemu je naredio, dakle svom bratu je naredio da protjera Beni Umeje iz Medine. Sa njima je zajedno bio uh, Mervan ibn Hakem i njegov sin Abdul Melik ibn Mervan. A onda je poslao iz aslanike različite gradove ili provincije tada islamske države. Poslao je u Basru, pa mu se dala onaj prisega jer su u Basri bile isto velike fitne u, u šest mjeseci zamijenili su četiri emira. Dakle, četiri su onaj vođe smijenili, dođe jedan nesvidim se, on ga istira i dođe drugi istira i tako dalje. Dakle, bilo su nestabilni, Basra je nestabilna. Inače, dakle, opće je poznato kroz istoriju Islama da je Irak nestabilan. I Allah poslanih sallallahu sallam kad bi govorio Al fitnetu min ha huna, min hajta tatla haran šajtan. Fitna je, dolazi od tuda tamo gdje se pojavljaju šajtanov rog, uvijek pokazujući na dakle, na, na Irak. Zatim je napisao Enes Ibn Malku da on predvodi im namaz, da ih on predvodi u namazu. E, kaže se, odnosno prenosi salam, prenosi se da je Musa ibn Abdurrahman prvi koji mu je dao prisegu, to jest Zuberu. Zatim prisegu mu je dao Abdullah ibn Džafra, Abdullah ibn Ali ibn Abi Talib, a onda je on poslao po prisegu ibn Omeru, ibn Hanefije, ibn Abbasu, a oni su odbili da mu dadnu prisegu. Data mu je prisega, prisega u u mjesecu Ređepu, nakon tri mjeseca što su muslimani ili muslimanska, odnosno islamska država bila bez halife, bez imama. Zatim je poslao u Kufu, dali su mu tamo prisegu. On spominje ovdje, dakle, Ibn Ketir navodi imena i ko je bio njegov namjesnik, ali da bi skratili ove stvari, ja znam da imate problem i ja kad pripremam ovo predaj imam puno problema sa imenima, a nekam, nekam vi kad oslušate i plus oni što prate tamo i peru suđe, i šta ja znam, i, i, i čuvaju djeci svašta nešta, kako će on popamiti ta imena? Ono je stvarno teško. Sjećam se istorije, dakle, dok smo učili istoriju Islama i ovdje u Medresi i poslije onaj, na studijama, uvijek je bio problem datuma i problem imena. Gradovi nekako možeš popamiti. Geografija je, hajde, nešto ćeš popatati, staviš kartu iz predstavlja i znaš gdje šta. Ali imena i datum su uvijek bili problematični. Zatim je poslao u Egipat, također mu je data prisega u Egiptu, zatim u Jemenu, zatim u Harasanu, Neki kažu da mu je data prisjega i u Šamu, međutim i Šama, odnosno stanovnici Damaska i okoline Damaska ili provincije Damaska i e, di, dobar dio, jeli, ako ne čitav dio Jordana, su odbili da mu dadnu prisegu, nego su prisegu dali Mervanu ibn Hakemu. Ko je ibn Hakem? Ebu Džehl. Ebu Džehl. Jer je suprotno od onoga što je sebe nazivao, dao mu Allahu Allahom poslanih sallam taj nadimak. nadimak kada se vrati Husein ibn Meir iz Mekke, odnosno jest iz, iz Mekke prema Šamu, i Ibn Zubair je već kao im postao svoje zaslanike i zavladao dobrim dijelom islamskog svijeta, onaj e, stanovnici Damaska i Jordana nisu, nego su dali prije svega Mervan. I odavde će krenuti kasnije sljedeća fitna i sljedeći problem između Abdullah ibn Zubeira i Ehl Šaman stanovnika Šama. Oko Abdullah ibn Zubeira i, dakle, njegovih oni koji su ga podržavali, bila je jedna skupina Haridžija koji su se zauzimali za njega, branili ga, tijeli da stanu na njegovu stranu u borbama. Među njima se isticao Nafe ibn al-Azraq, Abdullah ibn Abab i pojedinci među njihovim glavešnama. Međutim, Iblis im je došao i šapnuo, koji inače to Haridžijama čita život šapći, došao i šapnuo i kažu, mi smo kada dali podršku, podršku Abdullah ibn Zubairu, A nikad ga nismo pitali kaj šta misli Osmano ibn Afan. A Haridžije su Osmano ibn Afana smatrali šta? Recite slobodno. Kafirom, jeste, nevjerniku. To je bio njihov stav. I sad su se odigli protiv njega. Inače, protiv svakoga se digli koga god su misli onaj da nije dobar vladar. Kaže, pa je onda Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair je bio hrabar. Jer zamislite šta znači sebe e, kandidovat da budeš halifa islamskog svijeta i to da zavladaš od Jemena gore prema, dakle tamo prema Perziji, ovamo prema Bizantiji, sjever Afrike, velika je bila islamska država. A Abdullah ibn Zubair se nije bojio toga, iako je bio star čovjek, jer ono je vidjeti ćete koliko imao godina kad uđemo do, kad onaj, do njegove smrti. Onaj, duboko je zagazi u starost, dakle, približio se 90. godinama i Abdullah ibn Zubair sjedi pred njima, a ko nije sjedio sa Haridžijama i nije raspravljao, ne zna kako s tim ljudima raspravljati. I on kaže, najbolji čovjek, najboljeg vremena, najboljih i tako dalje, počne ga hvalit. Namjerno njima. Kažu oni, nema, kaže, nama mjesta, onaj, ovdje, dok on smatra da je on bio u imanu, da je bio povjedljiv, da je bio pravedan, da je bio dobročinitelj, Kaže, pa se onda razišlo od Abdullahi Zubeira, napustili su Meku, dakle, najbolje mjesto na Dunjalku, što ga Allah stvorio je šta? Kaaba al-Musharrafa, časna Kaaba i Mekka. I Medina, sveta mjesta, dva harema. Postoji treći harem? Ne postoji, braću. Moje to nikad reći. Dakle, nema ništa što se zove Thalath al-Haramein. Nema trećeg harema. To što Kudsi ima fadl, vrijednost namaza, to je nešto sasvim drugo. To je druga mesela, drugi propis. Ali su dva harema, mekanski i medinski. I mimo njih, ovo što mi kada nazivamo, imamo mi harem ovdje. Fahdovi džamije, imamo harem Begove džamije, imamo harem Stiklal džamije, imamo im puno harema. A status, dakle, vrijednosti namaza u kucu je 250 namaza i to je taj status fadla koji ima u kucu. Ali nemojte te stvari brkati nikad. Kaže, pa se razišli i oni između sebe se podijelili i otišli po čitavom islamskom svijetu i svako od njih, od tih koji tu sjeli sa Dolahom i Zubeirom, kogod je bilo Haridžija, svako je napravio svoju skupinu, svoju sektu negdje u islamskom svijetu, da bi kad tada oni posle isplivali, spominjat će se oni onaj, u istoriji islama, još ćemo govoriti o njima. O njima. Nakon toga ubrzo dolazi prisega koja je data Mervana ibn Hakemu. Razlog tome je bio što je Husein ibn Ubeir, kad se vratio iz Hidžaza, i krenuo uh, sa Ubejdullah ibn Zijadom iz Basri prema Šamu. Ubejdullah ibn Zijad je znao da ako zavlada Abdullah ibn Zubair i ljudi oko njega, da se Ubejdullah ne piše dobro. I to ćemo kasnije šala valja spomenuti, nadam se da će stići šala. I nikako mu nije odgovaralo da Abdullah vlada i da dođe njemu glavi jer je znao da vladavna hilafta Abdullah ibn Zubeira i ljudi oko njega neće dopustiti Abdullah ibn Zubeiru da, odnosno Ubedula ibn Zijadu, da ona ostane živ zbog toga što je ubio koga? Ubio Huseina i Ehl Bejt, pobio ona Ehl Bejt. Kaže, najprije bila data prisega onaj Abdullah ibn Zubeiru u Damasku, a Vahak ibn Qais je u vrijeme Moavije bio Moavije namjesnik kada je Muavija preselio, bio je jezidov namjesnik. Pa onda njegovom sinu Muavi. A onda je došlo, onaj, proširila se e, ta beja ili prisega Abdullah ibn Zuberu i on je prihvatio da uzima prisegu za njega. Međutim, Mervan ibn Hakem i Husein ibn Numeir i Ubejdula ibn Zijad kad se sastali, Kažu Ubejdula ibn Zijad i onaj Husein ibn Mer, Mervanu, ne vidimo nikoga da je preči za hilafet od tebe. Što se tiče kada Ana Monoga, misleći na Abdullah ibn Zubeira, on ne zaslužuje i on ne, pozna, on ne može vladati. Ti si uglednik Kurešija, ti zaslužuješ da budeš ti halifat i tako dalje, i tako dalje. Sve dok nije pristup. A onda on kaže njima dvojici, šta ću sa Vahakom ibn Hajsom? Jer Vahak ibn Hajs je od Benu Umeje, služio Benu Umeje, sad je pošao da uzma prisegu za Abdullah ibn Zubeira. Kaže Ubejdullah ibn Zijad, njega prepusti meni. I ode Ubejdullah ibn Zijad kod uh, Dahaka i kaže Dahaku, smatram da griješiš. Ne trebaš ti kada tražite prisegu za Abdullaha ibn Zubeira, najbolje tražiš prisegu za sebe. Kada je trebao ti biti halifa. E sad zamislite kad neko dođe kaže, bilo šta, da budeš direktor, da budeš frajer, da budeš faca i tako dalje. I kaže Dahak ibn Hajs tri dana govorio među ljudima da treba dati njemu prisegu. Prvo je tražio prisegu za Abdullah ibn Zubeira pa za sebe, pa onda se pokaju kad je vidio nakon tri dana da mu niko ne daje prisegu, dakle da je nebitan, on ponovo pozove da se dadne prisega ovome Abdullah, Abdullah ibn Zubeiru i onda tu padne u, u očima ljudi. Onda je njega nakon toga Ubedula ibn Zijad nagovorio da ustraje na tome, da ponovo vrati se onaj, na, na, na, na stav da sebe pripisuje prisegu, da oformi svoju vojsku i onaj, doći mi šala do tih, do tih onaj, dijelova. Dahak ibn Qais je ustao na džumi da održi onaj hutbu I onda je pošao da spominje jezida Ibn Muaviju po lošim stranama, pa je ustao neki čovjek i udario ga štapom po ustima. Odnosno, udario ga štapom po, po licu, ono, po očima i po ustima. Pa je nakon toga sišao, zaključio se onaj u kuću Daru Limare, ali je uzrokovo da njegove pristavce, oni koji su ga podržavali, da ustano da se pobiju sa ovima i to ni najmanje ni više sabljama. I to u pođami na, onaj, na džume. I to je, tu je započeo dakle, njegov, njegov onaj pad. Medajni kaže da je prisega Ibn Zuberu, dakle prva stvar bila koja je onaj e, promovisana među muslimanima, ljudi da je ubedila Ibn Zijad, rekao da je najbolje to pripiše sebi, s tim da je htio samo da uništi safove muslimana, da rezini safove muslimana, ne bi li se rastrojstvom i nestabilnošću muslimana zaštiti on i sačuvao svoj život da se ne ustoliči Abdullah ibn Zubair onaj, e, u Šamu. kad je dohak, što bi rekao, navučen bio na tanak len, na tanak len do Bidula ibn Ziyada Dahak sakupio je vojsko od 12.000 vojnika i dođe mu Bedila ibn Zijad i kaže nemoj sakupljati vojsku u gradu. Jer onaj ko poziva ono što ti pozivaš, najbolje da ode u pustinju. E sad znate, zamislite šta znači izaći iz utvrda i tvrđava izaći na, na čisto polje sa vojskom, da si izložen i otvoren svakom i svačijem napadu i to znači ostati u jednoj utvrdi. I da ga posluša. A navrati u Bidula ibn Zijad e, Mervana ibn Hakema da oženi onaj ženu od jezida ibn Moavije. I na taj način sebi potvrdi mjesto da svi oni koji su bili na jezidovoj strani stanu na stranu Mervana ibn Hakema. Bilo je tu posjeta, bilo je tu ušurovanja na veći. Došli su dvojica sinova, Abdullah i Halid od jezida. Smatrali su da trebaju onda budu halife i tako dalje. Međutim, oni su bili dječaci, bili su nedorast tome. I bilo je potrebno samo da Mervan ibn Hakem, da se njemu dadne prisega i da se muslimani, onaj razvoj na dva tabora. Naime, e, Dahak ibn Kajs se odvojio sa svojom vojskom, a istovremeno, istovremeno, Ubejdula ibn Zijad, pripremi vojsku ona od Mervana ibn Hakema da, napa, da napadnu na Dahaka ibn Kajsa. Dahak ibn Kajs nije imao izgleda jer je ova vojska bila mnogo jača. Oni se susreli dakle, na mjestu Merađa Rahet. Tu je došlo do velike bitke, borili se 20 dana, samo su ih prekidali dakle, namazi, kad dakle, nastupi namaz i noć i onda bi klanjali, odnosno prespavali bi, pa bi sutra nastavili sa bitkom. Međutim, na početku Vahak ibn Kajs je bio jači. I kada je Ubedila ibn Zihad vidio šta se dešava, da neće lako i da stanje na kraj, kaže on Mervan ibn Hakemu, pošalji mu izaslanike, ponite mu primiri. Kada prihvati primire, te noći sliste ih. Dakle, prevarte ih. Jer kaže, al harbu, huda, kao što su hadi, hadisu Allaho, posljednik sallahu alaihi sallam. Rat je varka. Kaže, Mervan ibn Hakem, dobro pošalju onaj mirđije, što bi rekli kod nas, ovi prihvati primirje i oni ih napadnu, dakle onaj e, iznenada, to jeste prevare ih i onda u, toj, e, u tom zadnjem pohodu je poginuo Dahak ibn Qajs, njega je ubio Zahme ibn Abdullah. Neki kažu da je onaj e, prvi koji je donio muštulku njegove smrti bio, smrt bio Reuh ibn Zimba al-đudhami, a onda nakon toga je Mervan ibn Hakem zavladao Šamom, i tu se muslimani podijelili dva tabora, Hidžaz i Šam. Danas, kada sastavite istoriju ovoga doba, 64. godine, i sad razmite šta se dešava u arabskom svijetu, trebalo bi da nam bude jasno zbog čega to hrvanje među muslimanima arapskog polotoka i gore Šama. Zbog čega umješanost, sad ćemo doći do umješanosti Perzijanaca i Šija i tako dalje, otkud oni onaj, da se umješaju u rat u, u Šamu, Iraku i Siriji. Međutim, Mervan ibn Hakem nije onaj vladao mnogo, njegova vladana je potrajala samo 9 godina i uskoro ćemo spomenuti i taj dio. Dahak ibn Qais ibn Khalid al-Ekber onaj Ibn Vehb, jedan bio najstarijih sinova od Ibn Vehba, bio je od ashaba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem što je dakle najispravnije mišljenje prenosio je hadise da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem od poznatih hadisa koji prenosi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio gdje kaže gdje stoji u hadisu presudni dan presudni dan će doći fitne kao što su otrgli komadi noć na mrkle noći fitne ili smutnje poput dima u tim fitnama će umret, umrijeti srce čovjeka kao što umire njegovo tijelo. Čovjek će osvanuti e, vjernikom, a omrknut će nevjernikom. Omrknut će vjernikom, osvan će nevjernikom. Ljudi će, kaže, svoj moral i svoju vjeru prodavati za nešto neznatno i nebitno i malo. Ove godine, dakle, 64. na 65. je također poginuo je i Nu'aman ibn Bešir al-Ansari. Njegova mati je bila Amra bin Trawaha. Nu'aman ibn Bešir je bio Eh, prvo dijete koje je rođeno u Medini nakon hijdžre od Ensarija u Džumade Lula, dakle druge godine njegova mati je donijela ga Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem pa je Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem hurmom natrdio onaj vilce, nepca i jezik i obradovo njegovu majku i rekao, dakle obradovo Amru ona i rekao, on će živjeti kao uglednik, poginće kao šehid i ući će u džennet. Živjet će u dobru i bogatstvu, Ona, izna se da je e, vladao Kufom u vrijeme Moavije 9 mjeseci, zatim je nastanio se u Šamu, a onda je e, Kadiluk preuzeo Fadala ibn Ubejd, a Fadala je preuzeo dakle, Kadiluku debu Darda. Također, vladao je Himsom za Moaviju i Nu'amar ibn Bešir je dakle, u vrijeme Moavije, odnosno jezida, bio onaj koji je vratio Al-Bejt onaj u Medinu, Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem zauzeo se za njih i tražio od Jezida ibn Muavi da ih počasti da ih pripazi oni što su ostali na Kerbelu koji nisu izginuli. Također od hadisa koji se prenosi od njega, dakle poznati hadis od Nama ibn Bashira, vama dobro poznat hadis gdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže halal je jasan, haram je jasan. Između toga postoje sumnjive stvari, mnogi ljudi ih i ne poznaju onaj ko se bude čuvao sumnjivi stvari, sačuvat će, odnosno očistiće svoju vjeru i svoju čast, a onaj ko padne u sumnjive stvari, pašće u haram, poput onoga koji čuva pored tuđe ograde, svakog trenutka se boji da njegova stoka ne uđe u tuđi posjed. Allahu subhanahu wa ta'ala je posjed najpreči, Allahu posjed su njegovi harami. U tijelu postoji jedan komad mesa koji ako je ispravan, bude ispravno čitao tijelo, ako se uništi ili propadne, propadne čitao tijelo, a to je srce, ovaj hadis se bilježi kod imama Buhari kod imama muslime, muslima. E, Ebu Musaher kaže, Nuamar ibn Bešir je bio u Himsu također namjesnik posli za Ibn Zubeira, Abdullah ibn Zubeira, a kada je e, Mervan ibn Hakem preuzeo vlast, Nuaman je pobjegao iz Himsa, pa ga je sustigao Khalid ibn Khali e, al-Kula'i i on ga je ubio onaj, u vladavni Mervan ibn Hakema ove godine, a govorim dakle o ashabima, ove godine preselio također Misvar ibn Mahrem ibn Novel. Njegova mati je bila Atika kći od Abdurrahmana ibn Aufa. Također mu se pripisuje sohbet Allahom, poslaniku sallallahu alaihi wasallam. I bio je u delegaciji koja je došla kod, kod Moavije, a stalno je bio u društvu Omera ibn Hataba radijallahu anhu. Za njega se kaže da je postio čitav život, Također se prenosi za njega da kada bi došao u Meku i za svaki dan koji nije bio u Meki, obišao bi sedam tavafa i klanio dva rekata. Radijala anhu wa arda. Bio je dijete kad je od Perzijanaca onaj uzeo od plijena jedan ibrik i nije znao njegovu vrijednost jer je bio mali, pa mi je neki naišao čovjek rekao da ću 10.000 dirhema za taj ibrik i on je skonto da je nešto skupo, a ne zna koliko je. Kaže, Pa je onda otišao kod Sada ibn Abi Vekasa, pa ga je Sada ibn Vekas odkupio za stotinu hiljada dirhima. Ali bio je pametan, bio je razbrd. Kada je umro Muavija, došao je u Meku, pa ga je pogodio jedan od e, katapulta koji su gađale Meku u vrijeme Ibn Zubeira, kada su gađali stvari Kaabu, pa je umro peti dan nakon napada na, na Kaabu, e, od toga udarca onoga katapulta, okupao ga Abdullah ibn Zubeir, i onaj, e, klanja nam je dženaza unutar Mekke. Prenosi se da je u vrijeme Omera i e, Misver ibn Mahreme sakrio nešto od hrane kad su muslimani bili u potrebi, pa je, kaže, vidio oblake, nije mu se, kaže, svidjelo, vidio je u kakvom stanju musliman. Pa je se prepao za sebe svoj metak, kaže, pa onda izašao na tržnicu i rekao ljudima, ko nema hrane, ima kod mene, hoće da podijelim. I Omer kaže, si normalan, će ćeš li jediti u ovakvom vremenu, onaj, Kaže, tako i tako, vidio sam nešto, bilo mi, kaže, žao i bilo mi teško da se to nađe kod mene, da se musliman pati, kaže, pa je podijelio sve muslimanima, kaže, Omer, da Allah nagradi svakim dobrom. Također, ove godine je preselio Munzir ibn Zubair ibn Awam, brat od Abdullaha ibn Zubaira, rođen je u vrijeme hlafta Omer ibn Hataba, njegova mati je bila Esma bin Tebi Bekra, Sidik, Bio je u vojsku koja je napala na Konstantin grad u vrijeme ona jezida ibn Muavije, e, eh, odšao je u delegaciji kod Moavije, kaže pa mu je Moavija dao stotinu hiljada dirhema i dao mu jedan komad zemlje, međutim Moavija je umro prije nešto je on uspio da preuzme od njega ovu nagradu. Munzir ibn Zubair i Osman ibn Abdullah ibn Hakim ibn Hizam su bili čudni ljudi, po danu se, kaže, borili protiv stanovnika Šama, a na večer bi im raznosili, dijelili hranu, da ih, odnosno nahrane, da ih, da ih pomognu nakon borbi fitne. Fitne. Musa ibn Abdurrahman ibn Auf je također bio je jedan od uglednih poznatih e, bogobojaznih ljudi e, toga vremena. Poginuo je u opsadi Mekije protiv Abdullah ibn Zubeira, također onaj od tih katapulta. O, tada je poginuo Muhammed ibn Ubej ibn Ka'bi, Abdurrahman ibn Abi Khatada, Ebu Hakim, Muaz ibn Haris al-Ansari i mnogi drugi, među njima onaj unutar Mekije. Ove godine, 64. kaže Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, došlo je do mnogih borbi i ratova na istoku onaj, među muslimanima. U, tim, u tom vremenu pojavio se čovjek po ime Abdullah ibn Hazim koji je zavladao Horasanom. Protirao je namjesnike od halife, on nakon smrti od jezda ona, njegova sina Moavije i kada se vladavana ustoličila Abdullah ibn Zubeir u Mekiju, na, došlo je dakle ono do veliki fitni pa je on to iskoristio i protirao je onaj e, namjesnik od Allaha ibn Zubeira. Ovo su bile godine ili ove su nastale godine e, ratova fitni gdje su oni koji prelaze granice Bagije ili Bugat napadali jedan da drugi i pravili sebi tabore i male državce. Kaže Vahidi, Ove godine, nakon smrti Muavije ibn Jezida, stanovnici Horasana su dale prisegu Selama ibn Zijada ibn Ebi, voljali su ga mnogo, do te mjere da su da je te godine najmanje hiljadu dječaka dobilo ime po njemu koji su rođeni toj godini. A onda se ubrzo, kaže, razrešli sa njim u mišljenju, pa su ga protjerali onaj iz Horasana. Ove godine su se šije prvi put nakon ubijstva Huseina i Ahl Bejta organizovali ponovo pod vodstvom Sulejmana ibn Sureda u Kufi, a Sulejman ibn Sureda je bio istaknuti ashab Allaha poslanika sallallahu ve sellem. Dogovorili su se da odu do mjesta na Hili da se osvite za Huseina ibn Ali ibn Abi Taliba. Kaže, u toj svojoj namjeri on se okupljao u njegovoj kući kod Sulejmana ibn Sureda davali su, zalagali svoje metke, donosili, okuplja, e, skupljali su hranu da se pripremaju za, za boj. Sa njim su se istakli u toj organizaciji Musaib ibn Najije al-Fazari, jedan od istaknutih prijatelja Ali radila Anhu, Abdullah ibn Sa'ad ibn Nufayl al-Ezdi, Abdullah ibn Wale taymi i Rufa ibn Shedad al-Bajali. Svi su oni bili prijatelji Ali radila Anhu, dogovorili su se da pokrenu dakle da ona se pogne inicijativa da se organizuju Šijat al-Ali ili Šijat al-Husajn i da se osvete Beni Umeje za onaj za Husajna. Danas imate šta? Imate Iran ili Šije iz Irana, Iraka i Hezbollah iz ovoga Libana koji sa istom teorijom tvrde da se svete Beni Umeje. Beni Umeje ili Umejevička loza ili ovoga vremena Mervan ibn Hakem i prije njega Moavija, pa prije njega Jezid, pa prije njega Moavija, sva ta loza Umejevića je optužena bila za šta? Da su krivi za smrt Huseina radijallahu anhu. A mi smo govorili o smrti Huseina radijallahu anhu, kako je ubijen na Ovaj događaj se proteže i do dan danas 14 vijekova, gdje se šije još uvijek svete ehlu sunnetu za ono što su Benu Umeje uradili dakle dan danas se svete. I nisu nikad zaboravili. I ovako ako Ibn Kethir opisuje, dakle njihov onaj, taj prvi događaj, iako ga je poveo Sulejman ibn Sured, ashab Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem, onaj, tad su se pozivali na čast, na ugled, na, na, na, na, na porucu Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem, ali priznavajući prva ova generacija, prva ova grupa, sad ćemo to inšala, ona, pročitaći to, onaj su se sebe su e, optuživali da su oni bili krivi za smrt Huseina radijalanu. Jer su ga oni pozvali u kufu, onda su ga istali. Za razliku od današnjih šija koji tvrdi da su ga ubili ko Sibije, a na Nasibije oni smatraju koga. Na, na Sibija je onaj koji su uspro, usprotivi Ehl Betu, porodce Laha poslanike sallam. A za njeha su Sibije ko? Sunnije, Ehl Sunnije Valdžemani. Kaže mu Sejbin Neđije je ustao kao hati među njima, pohvalio Allaha, a onda je rekao Nakon što nas je, kaže Allah, iskušao dugim životima i stvarno im bilo, bilo su, dugo su živjeli. Su je, Ibn Sured, poslije ću spomenuti u bitku, poginuo je u bitci kao vođa, dakle ovo je na, u bitci na Nahili, odnosno kod Veradat Lain, poginuo je u 92. godini. Ja e sad zamislite kod nas nekog, ja ne da prozivam, ovdje ima ljudi koji stari od mene, a sad zamislite da, proz, da mi uzmemo najstarijeg odavde iz džamije, večeras ko bude na jaci kažemo hajde nek nas ovaj predvodi onaj u ratu. Dakle, ljudi koji su već oronili, ali eto, fitne, opet kažem fitne. Allah nas je iskušao dugim životima i mnogim fitnama. Allah nas je kaže, iskušao time što smo bili, kaže, lažovi u pomoći e, sinu kćere Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam. Pozvali smo ga, poslali smo mu pisma, a onda kada nam je došao, mi smo mu okrenuli leđa, ostavili smo ga da ga ubiju oni koji su ga ubili i njega i njegovu djecu, njegove žene njegovu familiju. Zbog svih tih nekih okolnosti, stanovnici Kufe su se onaj, e, e okupili oko ove ideje, podržali su ovu ideju i oni su tada isto dali prisegu Abdullah ibn Zubairu. Abdullah ibn Zubair je poslao svoje izaslanike, onaj, poslao svoje izaslanike u Kufu. Jedan od njih je bio Abdullah ibn Jezid al-Hatami, a drugi je bio Ibrahim ibn Muhammed ibn Talha ibn Bejdullah Etajmi. On se susreli sa Sulejmanom ibn Suredom i njegovim ovim glavešnama u Kufi. I oni njemu kažu, mi smo, kaže, došli od strane uh, Abdullah ibn Zubeira da mi i ti zajedno u, onaj, ujedinimo svoje snage da se borimo protiv Ubedullah ibn Zijada. Kaže Sulejman ibn Sured, sviđam se to kaže vaše mišljenje, međutim ovaj emir koji je bilo ko njega vođe, kaže ne, mi imamo jednu drugu ideju, mi hoćemo da se osvitimo za Huseina na svoj način. Dakle, nemoj odustati te ideje, mani se Abdullah ibn Zubeira njegovi vojski, kad će njihove, njegove vojske doći, mi kaže idemo za svojim, idemo svojim, poslovim svojim puta. U to vrijeme se pojavio Muhtar ibn Ubejd Sakafi, al Kedhab. E, eh, Muhtar ibn Ubejd El Sakafi je bio lažni poslanik. Naime, sebi je pripisao poslanstvo. I on je, kaže, iskoristio, kada je vidio se šija okupila oko Sulemana ibn Sureda, da ga poštuju i da se spremaju za, za rat, on je taj trenutak, trenutak iskoristio i podijelio muslimane unutar kufe. Kaže, pa je on prvi pozvao na imamet Mehdiya Mohameda ibn Alija ibn Ebi Faliba. Mehdi al-Muntazar, očekivani Mehdija. Kada je Allah je rahamu Jusuf Barčić, onaj, bio vrijeme dole u kape Zenca. I kada uvijek je ovo njegova halka. Ja sam naslijedio njega pa zato što je doktor Akif me doveo ovdje nakon njegove smrti. Ali nam se smiluje svima. Kaže, bio jedan iz Ilijaša, Mehdija se zove. I odi njegov kolega, ode i onaj, na odmor žen, žen kući, kaže, ženo, pojavio se Mehdija, kaj dje? I onaka je kod nas u zatvoru Zenci kaže, kaže, on je prvi koji je proturio tu teoriju među muslimanima, govoreći da zastupa očekivanog mediju, došao sa tom teorijom koja nije postajala među muslimanima, dakle, ovo se dešava 60. onaj, 4. E, 5. godine po, po Hirš. Zatim je pozivao da mu se prikloni, da se obznani, obznani njegov hilafet od, od, od e, očekivanog medije, da njega čekaju, da njega krunišu i na taj način je, kaže, uspio šije podijeliti u dvije stranke već tada. Stranka koja je stala na, stala na stranu Sulejmana ibn Sureda i njegovih emira koji su htjeli da se osvijete za Huseina i stra, strana ona ili sekta ona koja je se priklonila onaj Muhtaru Esekafiju. Nakon toga ovi su, kažem, spriječali Sulejmana ibn Sureda i rekli mu mi imamo za cilj osvetu, a priča koja se vodila među njima u Kufi jeste da se pronađe Ubejdula ibn Zijad i da se on ubije. Dakle, Ubejdula ibn Zijad je bio glavni kriva za smrt Huseina radi na njegove ona, Ehl Bejta i hajmo se sve, dakle, njega ubiješi. I Suleman ibn u srede prihvatio, ali onda su ga ovi isturili, rekli ne, mi imamo sasvim jednu drugu misiju i mi moramo onaj ići za tom misijom. Nakon što se muslimani podijelili, veoma je bitno spomenuti nekoliko stvari za Muhtara ibn Ubejde Sekafija Lažova. Muhtar ibn Ubejde Sekafi Lažov je rekao u svom amidži da opkoli Huseina i da ga preda Muavi i na taj način za, zasluži naklonost Muavi. Pa njegov amidža odbio. Dakle, prvo je pokazano neprijateljstvo prema kome? Prema Helbetu, prema Huseinu radijalanu. Zatim je, kada je čuo da su opkolili muslima ibn Aqila u, u Kufi, rekao, kaže, ja ću se lično za njega osvijeti u Bejdula ibn Zijadu. Kad je Ubejdula ibn Zijad čuo šta Muhtar ibn Ubejd Sehafi promoviše, on ga je uzeo i zatvorio u zatvor. U tom vremenu njegova sestra od Muhtara je bila žena od Abdullaha ibn Omera. Pa je Abdullah ibn Omer napisao pismo jezid ibn Muavi tražići od njega, moleći ga, dakle šefat, zauzima se kod njega, da ga pusti iz zatvora. Pa jezid ibn Muavi piše u Bejdula ibn Zijad i kaže, onog trenutka kad pročitaš ovaj, ovo pismo, odma da se Muhtara pustio iz zatvora. Nakon toga Muhtar izlazi iz zatvora i priklanja se Abdullah ibn Zubeiru. S Abdullah ibn Zubeirom biva u Meki, bori se protiv dakle, Šamija ovih gore iz Šama, da bi nakon što se završile bitke i kad je Hosein ibn Umer otišao nakon smrti Muavi, otišao dakle onaj od Mekke, nakon smrti jezida, on je onaj se posvađao sa Abdullahom i Zubeirom i napustio Meku. Otišao u Kufu da promoviše tamo svoju ideju. Kaže, ušao je u Kufu u vrijeme džumije namaza, ljudi se kada je pripremala za namaz, kaže, kad god prošao kroz neke, kraj neke skupine muslimana, nazvao bi im selam, a onda im rekao, radujte se, samo je rekao, radujte se skoroj pobjedi." Ljudi ga ne znaju. Radi se skoro i pobjedi. Kaže, ušao je u džami u, kufi, klanjao je onaj iza stuba dva rekiata i čekao da se onaj klanja džuma namaz, a onda nakon džume namaza klanjao je čitao vrijeme sve do ikindije. Da bi ljudima pokazao da je ono šta? Bog bojazan. Kaže, kad su ljudi vidjeli da klanja toliko vremena, da ne prekida sa namazom, kaže, da su ljudi pošli da vam prilazi, jer u dušama muslimana svako voli bogobojazne, pobožne ljude. Kaže, pa su mu dali, onaj, Ibn Kathir ovdje napominje, dali su mu, ona, iskazali su poštovanje. A onda je on odmah počeo da provoši svoju ideju o Mahdiju, Muhammedu ibn Hanefije. I da će se on, dakle, da je on lično došao kao njegov zastupnik, da će on pomoći Ahl Bejt, da će on da istakne njihove slogane, da on pokaže šta njihova prava vjera. Pa su neki, kaže, došli do Ubedula ibn Zijada i rekli su da sve ono što se bojite od Abdullaha ibn Zubaira, ništa Abdullaha ibn Zubair neće moći uraditi što će vam uraditi Muhtar ibn Ubejde Sakafi. Pa kad je zbog toga Ubedula ibn Zijad zatvorio, i ono malo prije sam ispričao kako je izašao iz zatvora. Međutim, u vremenu dok je bio u zatvoru, ona, Ebo, uh, e, Muhannef kaže, ušao sam kod njega u zatvor sa Humeidom ibn Muslim el da ga posjetimo, kaže, pa sam ga čuo. Kako nabraja? Kaže, gospodara mora i palme i drveća i brda i okoline i meleka počinjenih i oni koji klanjaju odabranih. Ubiću svakog silnika, svakog onoga koji se rodio ili otpo od njega sa isukanom sabljom, sa odabranom vojskom, sa pomagačima mnogim. Neće im biti teško, niti će biti od zla otpala, dakle neće biti zli ljudi. Kaže, kada uspostavim kičmu vjere i kada ugasim glavobolju muslimana i kada zadovoljim strast mojih prsa i prsa vjernika i kada se osvetim za djecu vjerovjesnika, neće mi, kaže, biti žao da nestane ovoga svijeta. Neće se, kaže, bojati smrti ako mi se približi. Kaže, kad god su mu došli u zatvor, on je spomnio ove riječi. Dakle, u prsima imu, spominjat ću mi njegove fitne od Muhtara ibn Bejda i Sehafija, šta je on radio među muslimanima, kako je zaveo muslimane. Ibn Jarir kaže, ove godine je Ibn Zubeir srušio Kaabu, jer su zidovi Kaabe već puno podnijeli, dakle 64. godine, puno su podnijeli od udaraca katapulta, katapulta i onaj srušio Kaabu sve do osnova na kojima je sagradio Ibrahim alejhi salatu vesselam. Dok je to radio muslimansu kaže iza radilišta onaj tamo uvijek e, još uvijek tavafili i klanjali. Hadžer Lesved je stavio na, na daske umotane u svilu. U Kaabu je, dakle, poslije unio ono što je bilo od e, ukrasa i onaj pripremni darova za Kaabu, I Ibn Zubeir je odlučio da sagradi Kaabu nakon kako je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koji se bilježi oba sahiha od Aisha radijallahu anha wa radaha kada je poslanik sallallahu alejhi ve rekao da ti skoro da ti narod tvoj nije skoro u džahilijeta ili kufra ja bi kaže srušio Kaabu i u njoj bi kaže postavio hadžar jer tvoj narod kaže nije imao dovoljno sredstava da sagradi Kaabu nakon kako je bila u vrijeme Ismaila i Ibrahima. Alihimu salatu wasalam. Napravio bi, kaže, jedno vrata istočna, jedna zapadna. Kaže, pa bi ljudi mogli da, ovo su riješ poslanike, salatu pa bi ljudi, kaže, mogli da uđu na jedna, da izađu na druga. Zatim bi spustio, kaže, vrata bliže zemlji. Jer su, kaže, jer je tvoj narod podigao vrata da ne ulazi na njih osim koga hoće oni i da spriječe koga hoće oni. Jer znate kako sad će benska vrata visoka? Ne mrat se gore ufat za tebe, bab. Gdje se prima dova? A gdje imul tezem? Gdje se ljudi fataju? Ljudi se fataju za vrata. A trebaju da se hvataju za dio između vrata i kamena. To je multezem. Se pri, pri, sunete približ prsa i tu uči dovu. A ljudi vam vise na vratima i... Pa ne, ne sva šta rade, nego misle je to taj, što kaže onaj Harz, da je to onaj multezem. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao Aisha radijallahu anha kako bi izgledala Kaaba. Dakle, zamislite Kaaba ovako, sad kakva jeste, i ovdje na krivi dio, onda bi ova vrata bila, ovdje moglo bi se udulaziti prolaziti oko Kaabe. Ali je ispravan tavaf da se obilazi oko Hidžr, ovo ovaj Hidžr Ismail. Prva tri safa su vrijednosti kao ravda Džamija Allahuma poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ostalo posle tri safa nema svoje vrijednosti namaza, kao što je ravda nego ima vrijednost kao ostali dio harema. A ljudi misle ako su vukli onaj polukrug da su svi uspjeli. Ne, nek samo prva dva ili tri safa, zavisi koliko ona je stisnu safove. Kaže, pa je Ibn Zubair sagradio Kaabu onako kako je opisao Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam. Međutim, kad ga je Hadžar Ibn Jusuf napao 73. godine, dakle nakon koliko godina, 8-9 godina od ovih događaja, on je ponovo srušio Kaabu po, po naredbi Abdulmelika ibn Mervana i o tome ćemo dakle onaj također govoriti inshallah ako nas Allah poživi onaj još dvije tri hefte. Kaže Ibn Mansur El Mehdi je htio da je nakon što je Abdul Abdulmelik ibn Mervan uh, srušio El Mehdi je htio da je sruši, pa ponovo da je napravio onako kao što je bila u vrijeme Ibn Zubeira, pa je upitao i mama Malika Ibn Ebesa, Enesa je o tome, pa kaže on, smatram pokuđenim da kraljevi ne uzmu sebi za igru ili igračku kjavu da je non stop ruše, pa neko će reći hoću da bude onako kako je mislio Abdul Melik ibn Mervan, Mervan, a drugi će reći hoću da bude onako kao što je mislio Abdullah ibn Zubair. Pa će se, kaže, razilaziti, svako malo će neko od njih kralja dolaziti i rušiti kjabu, pa je ostala onaka kakva je dan danas. Ibn Đerid kaže, ove godine je muslimana na hađu predvodio Abdullah ibn Zubair. Svoga brata Ubedullah je postavio kao namjesnika u Medini. Ove godine se dakle, desila i sama bitka Merađu Rahit, kao što smo dakle, spomenuli, kada je data prisega Mervana ibn Hakemu i događaj koji se desio između njega i Dahaka ibn Hajsa i vojski koji se tamo susrele. Također Vahdi kaže kad Ibn Zubair htio da sruši Kaabu, pitao je ljude, između njih je upitao Džabre ibn Abdullaha i Ubejda ibn Umeira, kaže Ibn Abbas, ja se kaže bojim da će ljudi kaže posle tebe dolaziti i da će se kaže stalno neko sjetiti da ruši da nešto mijenja na Kabi i da će skrnaviti čast Kabe. Ja kaže smatram, Abdullah ibn Abbas kaže, ja smatram da trebaš da popraviš ono što je oštećeno i da više ništa ne tiraš. Zatim je kaže e, Abdullah ibn Zubair klanjao tri dana istiharu, a onda je četvrtog dana osvanuo i rekao, odnosno odlučio je da počne da gradi Kabu onako kako je zamislio. Na mjestu dakle, jedan dijel temelja naše su isprepletano kamenje, kaže kad naredio, naredio radnicama da kopaju, onaj, kod prvog udarca krampije na to kamenje zatrisla se sva meka. Kaj je pa je rekao, ne dirajte, samo ćemo nastaviti na tom da dijelu, da zidamo, nećemo ništa više kopati. Napravio je dvoja vrata, istočnu i zapadnu, kako je Allah poslanih sallallahu alejhi ve sellem rekao. postavi je lese sa svojom, ru, lese sa svojom rukom, zatim ga je zalio srebrom jer je već bio Hadžel Esved onaj oštećen. Zatim je proširio Kaabu 10 podlaktica, to od neki otprilike 5 me, onaj metara, či sve njene zidove je poprskao miskom, a on je bio prvi koji je obukao Kaabu u kožu. Zatim je obavio umru od Aišne džamije, obavio tavaf i klanjao dva rekiata, zatim obavio saj očistio sve ono što je bilo od nereda oko Kjabe i ono što je bilo od prolivene krvi, od napada, dakle, Šamija. Jer je, kaže, Kjaba bila oštećena sa svih svojih strana, onaj, od katapulta, a Rukn i onaj Hadžar Lese su bili već dobro oštećeni, odnosno izbačeni svog položaja. Zatim je nastala 65. godina. Ove godine Sulejman ibn Surad je došao sa onom idejom šija iz Kufe da se okupe. Okupilo ih se oko 17.000. Svi su imali za jedan, jedan cilj, to jeste da se nađu kod Nahile i da se osvete Šamijama, odnosno da se osvete Emevijama. Kaže pa je Hakim ibn Munkriz ustao u Kufi i pozivao osveta za Huseina, osveta za Huseina. Kaže, pozivao je, međutim, odazvalo mi se neki 20.000 ljudi. A onda su, kaže, krenuli prema Nahili. Put prema Nahili je traju. Kako koji dan je prolazio, svako malo jedna skupina je otpadala. Odustajali ste ideje. Isto kao što su odustali prvi put kad su izdali koga? Muslima ibn Aqila. On su izdali Muslima ibn Aqila, pa Muslim ibn Aqila je stradu, pa je Husein došao, nigdje nikoga nije bilo. Dakle, Muslim ibn Aqila okupilo se koliko njih? Sjećate se? Molim. Bilo je pet hiljada, neki kažu osam hiljada. Pa kada je ubedila Ibn Zijad im izašao i rekao ljudi tako, tako, tako, tako, nemojte se izigravati, stradat ćete. Helem ne pa je između podne i Indije, odnosno do Indije ostalo i 300. Dok je došao Akšam, Muslim ibn Ahil klanio sam Akšam. I onda pobjegu. Prisjetite se tih događaja. Kaže Suleiman ibn Surat, najbolje bilo, kaže, da ubijemo Ubedula ibn Zijada, jer je on taj koji pripremio vojsko, onaj taj koji je napao na Huseina, međutim, u njegove mir sa im nisu složili, nego su rekli da mora doći do bitke između njih i onaj Emevija, to jeste Šamija. Kaže, u tom svom pohodu naišli su pored utvrde Zufera ibn Harisa. Zufer ibn Harisa je prepao, kaže, zatvorio svoju utvrdu, pa je Suleman i Surad rekao, mi nismo došli da ratujemo, mi smo samo kaj prolaznici, idemo da se osvetimo za Huseina. Kaže, pa je onaj Zufer ibn Haris izašao, izašao sa njima i išao jedno, kaže, vrijeme i on kaže njima, onaj, ja ću vam, kaže, dati konja i 1000 dirhema vašem emiru. Kaže, što se tiče konja, uzeću ću, kaže, uzeću konja, a dirheme neću, za dirheme nismo krenuli, krenuli smo, da, krenuli smo u džihad, hoćemo da se borimo. Kaže njima Zufer ibn Haris, eh, ja ću sad, kaže, narediti svojim emirima koji su meni, onaj, pod mojom vlašću, pa će svaki od njih dovesti, onaj, 20 deva da nahrani vaše vojske. A bilo je, kažem, oko koliko? Oko 20.000, spali na 12.000. Kaže njemu Zufar ibn Haris, najbolje bi bilo da ostanete u mojoj utvrdi. Ako vojske, kaže, dođu, imate, kaže, utvrdu iza, iza leđa. Kaže, Suleiman, tu ste nam nudili u kuf, pa nismo htjeli. Hoćemo kad izađemo na, na, na, na Mejdan, na, me, na Meraju. Kaže njima onaj Zufar ibn Haris, ako ćete, kaže, baš to da uradite, idite, kaže, ko ajn, kod Ainul Varde, uh, eh, izvor ruže, jel li ružen izvor? Kod ružnog izvora priješte, kaže, naprijed neka izvor i moje utvrde budu vam iza leđa. Da vam uvijek, kaže, može pomoć doći, a ja, kaže, neću da ta njihove šamske vojske dođu. A se, kaže, čuvaj. Ako ti, kaže, bude šamija toliko mnogo, opkoličite i gotovi ste. Nek ti izvori i moje utvrde budu uvijek iza leđa da možeš se povući. I nemojte se, kaže, nikad bojiti na, borite na otvoreno, uvijek nek imate nešto iza leđa. Kada je Suleiman ibn e, Sure došao dakle, na ovo mjesto Ainul Varde, on kaže ustao je kao onaj hati među svojim vojskama i kaže ako ja poginem, neka uzme zastav Musa ibn Nađije, ako pogine on, neka uzme zastav Abdullah ibn Sa'ad ibn Nufail, ako on bude ubijen, neka uzme zastav Abdullah ibn Wal, ako on pogine, neka uzme, uzme zastav uh, eh, onaj Rufa ibn Shedad. Zatim je Sejid, odnosno Musa ibn Nađije otišao sa 500 eh, konjanika, napali su na vojsku ibn, Zila, ibn Zilkila, i ubili veliki broj od njih, ranili veliki broj. I onda su se susrele, dakle, ovdje vojske pod vodstvom ili pod nagovorom Ubedula ibn Zijada, ali Ubedula ibn Zijad e, sa Husejnom ibn Nubeirom, onaj je došao na početku sa 12.000. A onda su se priklanjali sa rašti strana po 10, po 12, po 15.000. Pa njegova vojska, dakle Šamija, mnogo bila mnogobrojnija od vojske Sulejmana ibn Suroda, to jeste Šijat Husein. Na ovom mjestu, kad se susreli, susrele se dakle, dvije e, onaj, vojskoveđe i kažu onaj e, Hosein ibn Numeir kaže najbolje je bilo da se vrate dok ste došli, dante prisegu Mervan ibn Hakemu i da završimo kaže Hosein da ne dolazi do prodjevanja krvi muslimana. Kaže Suleiman ibn Sured ne, vi nama dajte u Bejdula ibn Zijada da ga mi ubijemo pa ćemo i kaže otići. Ali tamo je bilo dogovore da se samo njega nade se ubije, ali nisu htjeli. Kaže pa, došlo je do, do, do bitke između njih i na, na početku je onaj Iračane su vodili protiv Šamija. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, ništa i nije spričavalo, ni njih nije spričavalo ništa osim namaz i noć. Stali bi da klanjaju, pa bi onda nastavili se onaj, bore jedni protiv drugih. I u toj onaj, bici Sulejman ibn Sured ustane i kaže, mene to bolac, dakle, korice od mača više ne trebaju, ja se, kaže, neću više vratiti živi iz ove bitke. Paži, pa kaže, su mnogi vojnici ustali, polomili su korice svojih sablji. A onda se, kaže, ušli u sredinu Šamija i ubijali su koliko su mogli. Onda je Suleiman ibn Suret pao, dakle, onaj, kao emir, pao je kao vođa Iračana, kaže da ga je pogodio onaj kopljem jezid ibn Husein, odnosno sa sabljom, halalte, sa strilom. Zatim je uzeo zastav Ibn Neđije, pa i on poginuo. Zatim je uzeo onaj zastav Abdullah ibn Sa'd ibn Nufail, pa i on poginuo. Zatim je zastavu uzeo Abdullah ibn Wal, pa i on poginuo. A onda je zastavu uzeo Rufa ibn Šidat. Kada je Rufa ibn Šidat uzeo zastavu, vidio je da neće muslimani, onaj, da neće Iračan preživjeti. Kaže, pa iskoristio taj trenutak što se bitka već približila Akšamu. I stala je bitka. Na večer se nisu borili, nisu vidjeli. I onda je, kaže, Rufa odlučio da bježi onda je povuku svoje vojske, a onda su onaj šamije e, rekli da, da ih ne smije niko goniti, da, da ih puste, neka se vrate odakle su otišli, odnosno došli. Kaže, kad je Muhtar ibn Ubejd u zatvoru čuo šta se desilo, kako je čuo? Došla mu? Došla mu objava. Došla mu objava. Jer kaže Ibn Kethir, Kaže, Muhtar ibn Ubejd Sehafi je u zatvor dobio objavu od svoga šeitana. On mu je, kaže, rekao kako su Iračani izgubili bitku. Pa je on, kad je došao Rufa, on mu je izrazio saučešće, on se napisao mu je saučešće, poslao mu pismo iz zatvora. Suleiman ibn Sured je bio asab Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Njegova vojska se nazivala, onaj Džeš Teoabin, vojska pokajnika, rahmehumullahu ta'ala. Suleiman ibn Surad je bio Hazređi ashab, istaknuti, ugledni, pobožnjak, zahid. Prenosi od hadisa, hadisa da Allahov poslanike sallallahu alaihi sallam bio je na sfinu sa Alijom radijallahu anhu. Bio je jedan od istaknuti šija onih koji u čije se kući okupljale šije u pomoći Husenu radijallahu anhu i bio je jedan od onih koji je napisao pismo Husenu da dođe u Irak kada je došao na Kerbeli, oni su mu okrenuli leđa i ono što se desilo, svi znate kako su mu okrenuli leđa i onda su oni došli pokajanja stanovnici Kufe pod vodstvom Sulejmana i Surada i pojedini Amira i došli su do onaj ideje da se osvete za Huseina i onda na ovoj bitci na Ajnel Varda ili Ružnom izvoru ona izgubila su tu bitku dakle bez obzira što su ona imali nijet. Kaže Ibn Kethir rahmehullah ta'ala, na tom svom pohodu naišli su pored kabura Huseina radijalahu anhu, pa su tu zastali i onda ga oplakivali. Dolazili su kod njegova kabura, molili Allaha Đaršanu da mu oprosti njegove grijehe, tražili stikfar, odnosno oprost za njega. Zatim, svako od njih je došao i nije prošao da nije proučio dovu Huseinu eh, radila Anhu i kaže Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, bilo im je, kaže, pametni da je to radili četiri godine prije da su, kaže, dali mu podršku i pomoć, da nisu dozvolili da Husein strada na Kerbeli. A ovo što su radili na njegovom kaboru, nikakve fajde nema ni za njih, ni za Huseina. Tim, u tim danima je Mervan ibn Hakem sa Amrom ibn Sejdom ušao u Egipat, protiv Abdurrahmana ibn e, Džahdema. On je bio namjesnik Abdullaha ibn Zubeira. Zavladao je, dakle, Mervan ibn Hakem i onaj e, sjeverom Afrike, to jeste kako se zove, Egiptom. Musab ibn Zubair je trebao da zastupa njega u osvajanju onaj, e, sjevera Afrike, da se prisega dadne Abdullah ibn Zubairu. Kaže, pa je Musab ibn Zubair čuo šta se desilo sa onaj, Abdurrahmanom i Džahfelom, pa je on, kaže, pobjegao ispred ove vojske i Abdullah ibn Zubair je izgubio vlast u Egiptu. Međutim, Mervan ibn Hakem, kao što sam malo prije vijestio, odnosno napomenuo, njegova vladavina nije trajala puno, nekih samo devet mjeseci. Razlog njegove smrti je bio to što je oženio Umu Halid, ženu od jezida ibn Muavije. Ona je bila Umu Hišam bint Hišam ibn Utbe ibn Rabija. Mervan je htio sa brakom, e, sa njom, da e, spusti položaj njenog sina Halda koji treba da bude namjesnik svoga oca, odnosno nasljednik svoga oca. Pa su, kaže, mnogi ljudi, kada je ženio njegov mater od Halda, kada je ženio njegov mater, onaj, složio se oko toga da Mervan ibn Hakem treba onda bude novi halifa, novi vladar, novi kralj. I jednog dana, kaže, dok je sjedio sa svojom svitom, ušao je Halid kod njega, a on kaže njemu, gdje si sine mokrije stražnice? Kaže, pa je Halid otišao mater i kaže, mama, tako i tako onaj, ponizio me Mervan ibn Hakem. Kaže ona, nemoj, kaže, govorit da si mi reku, neka Mervan ne znam kad je Mervan ušao kod nje na večer, kaže Mervan, je li bio Halid kod tebi? Kaže, jest. Je šta priča o meni? Kaže, šta će priča o te? Kada te on voli kaže, on te u zvijezde okiva. Kaže, aha. I Mervan zaspe. A ona uzme fino jastuki na glavu i kaže sluškinjama, hajmo mu sjest na glavu i uguši ga. Koštalo ga to što je uvridio pastorka. Nemojte dirati pastorke. Kaže Ibn Kethir, imao je 63 godine, neki kažu da je imao 81 godinu. Allah najbolje zna, njegova vladana trajala je samo 9 mjeseci. Mervan ibn Hakim ibn Abi Ras ibn Umeyja ibn Šems ibn Abdul Menaf al Kuraš al Eba Abdul Melik, neki za njega, njega su nazivali Ebul Hakem. Neki kao da je kunija mu bila Ebul Qasim, kod nekih historičara on je Ashab, jer je rođen u vrijeme Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam i prenosi, dakle, u jednom u jednoj predaji se spominje onaj, o primjeru na Hudejbi uh, kod imama Buhari od Mervana, od Misfere ibn Mehrema, od skupine Ashaba. Neki kažu da on nije zapamtio ništa da Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam jer je imao 8 godina kada je poslanik sallallahu alaihi sallam preselio. Ne ima sumnje da je Mervan ibn Hakem bio jedan od uglednih mladića Mekije, odnosno od Kurejšija, jer je onaj neko došao da prosi neku onaj e, ženu Pa kaže, Omer ibn Hatab je zaprosio isto nju, pa ona kaže, prosio je Džerir ibn Abdullah ibn Al-Beđeli, a on je najugledniji čovjek sa istoka. Pa je zaprosio, kaže Mervan ibn Hakem, a on je najugledniji momak od Kurešija. Pa je zaprosio Abdullah ibn Omer, a on je ono što je on. Dakle, Abdullah ibn Omer istaknuti onaj ashab Allahom poslanika sallallahu sallam, kao dijete se istakao kao ashab po svojoj razbortosti pameti. Kaže, pa su pitala Omera ibn Hataba, kaže, Omere, jeste, kaže, ozbiljni u prosbi, kaže, jesmo, kaže, ženit ćemo je za Abdullaha ibn Omera. Mervan ibn Hakem, kaže, onaj, nije se ponečem plaho istaku osim time što je skrnavio samu onaj, e, Medinu, zatim njegova namjera je skrnavi i Meku nije mu uspjela, nije mu pošla za, ru, za rukom i o njemu onaj, Ibn Ketir ovdje navodi puno predaja, kaže gdje Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam spominjao Benu Umeje, po negativnim stvarima, taj nijedan hadis nije onaj vjerodostojan, svi su izmišljeni, svi su patvoreni. Allah najbolje zna. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammedu ala Muhammed, wa jazakum Allah khairal jaza. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي